أنسمع محمد بن مسلمة حتى نظرت إليها مبكا نكمونا في نخل لها كتك متنديات رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله فقيل له وكان بيوى ألقكو عن سموليه خباري أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفنهيفي وكتبه لصحبه وامتومه صلى الله عليه وسلم na sahaba gani wafanya mambo kama haya kana kwamba wale watu wameona kwamba ni jambo baya tatahabba limraa unamnyemelea unajificha kumtazama mwanamke wa hiya la tadri anka ilhali hajui lolote kuhusu wewe wa anta sahibu rasulillah ilhali wewe ni sahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akawatoa mushkili wao faqala akasema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakul nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema idha alqa Allah fi qalbi imri'in khitbata imra'atin atakapoweka Allah katika moyo wa mtu fulani dhamira ya kumposa mwanamke fulani fala ba'sa an yandhura ilaiha hakuna ubaya kumtazama kuna ubaya jambo limeruhusiwa kisharia sharia ndio imeruhusu na kumtazama ni kabla ya kupeleka posa kumtazama ni kabla ya kupeleka posa ili asije akamtia dhiki ile binti ya watu kama walivyosema ahlul ilm yani ile kumtazama kwa kumnyemelea hatua ya mwanzo kwamba asilimia ngapi nyingi zipo alhamdulillah huko kuliko baki hata kama hakutokuwa na nayoyataka lakini kwa asilimia hizi hizi nyingi zitabeba zilizokosekana, alafu kama mtazipata itakuwa ni nuru ala nuru. Kwa nini imewekwa kabla ya kumtazama, kabla ya kuya kumposa? Kwa sababu ukishapeleka posa alafu ndo unadai kwamba wataka posa yako ishakubaliwa na mahari ukatajiwa, sababu ukipeleka posa kinachofuata ni kutajiwa mahari na kupanga siku. Watu wameshakuja pale, wajumba zake, baba zake kubwa, baba zake dogo jamani, njooni kesho tutapokea posa ya binti yetu. Nini maana ya posa? Sio kwamba anakuja kuangaliwa mchumba. Ah, posa kwamba ukoo fulani umekuja kubisha hodi kwenye ukoo wetu. Kwa tumekaa wajomba, mtoka mbali, walitoka wapi? Alafu haya jamani, haya tumekubali Mara nyingi kikao kile kinatoa pale pale na mahari na mahari ya binti yetu ni godoro la sita kwa sita na kitanda chake na kabati la milango mitatu na dressing table na milioni mbili aguna le akh kwamba vitu kwa kawaida hivyo kwa mahari ya watu wa kale akhi mmoja binti yake kamwezesha kwa milioni kumi ya Kitanzania sasa so, wasitajabu milioni mbili mara nyingi wa mabinti ambao hawajaolewa wari mahali yao ni hizo kwenye upa, upande wa mwambao wa ukanda, kitanda, godoro, kabati. Waweza kupunguziwa ukaondoshewa dressing table kwamba tumekupunguzia hiki, lakini wakati huo kuna dhulma nyingine wanazifanya baadhi ya wazazi, wanaweka pesa mkaja na kilemba. Kaja na kilemba ni dhulma, ni kula mali kwa njia ya dhulma. Yani ikiwa mkaja na kilemba imewekwa ili wazazi iwasaidie kwenye kuendesha harusi eh, walima na nini, bora tu watamke wazo, mwambie yule kijana tusaidie pesa ya kuendesha harusi yetu, kuliko kumwekea mkaja na kilemba. Na kuna baadhi ya watu mkaja na kilemba, yani huwa haukopwi. Aweza akakwambia mzazi, mtakopana wenyewe na wewe mwenzako, utakuja kulipana huko, lakini hii kwenye mila yetu lazima itangulie wameshikilia, lakini ukiangalia kiundani kwamba zinawasaidia kuendesha harusi. Sasa bora mtu awe mwazi tu bwana, kwa mkwe mtarajiwa tafutie kama laki mbili tatu hivi zitatusaidia inshallah. Eh bwana, eh eh, mkwe bora uwe mwazi kwenye kuomba kuliko kufanya hila. La taakulu amwalakum bainakum bil batil, msiliane mali kwa njia za batili. Huku ni kuliana mali kwa njia za batili. Kuna mtu ametoa hiyo, kaja na kilemba roho yake ya umma sema kimeniuma sana ustadhi sijui nikatae kwani binti umempenda eh umempenda basi wewe toa tu ila waambie bana toa kile roho yangu haikubali waambie wazi au kama si hivyo waingize kwenye mahari wasisema kwamba namkaja na kilemba waseme tu mahari ya binti yetu milioni mbili milioni mbili kitanda godoro kadha kadha ijulikane kwamba ni mahari imeingizwa alafu anayo haki ya kubageni nipunguzieni kama ilivyokuwa ana haki kwenye kubageni kwenye biashara ile biashara ni aqd na hii ni aqd zote kuna kubageni ruksa punguzieni sasa ukiomba sana wale wazazi watakaa wanakaa pembeni ah jamani huu mume kweli huu anaomba amebageni kuanzia katoka katotoa kwenye milioni moja mpaka laki mbili na nusu bado ana ah, huyu asipewi aiza akatokea jahili asema huyu asipewi mke hajajipanga waqala amesema al-allama al-imam an-nawawi katika masala haya idha raghiba fi nikahiha akiwa amepatwa na raghba ya kutaka kumuoa ustuhibba an yandhura ilaiha imependekezwa amtazame lialla yandama ili asije akaja akajuta Imam Nawawi anasema maneno mazuri kabisa inapendekeza akitaka kumwoa amtazame ili asije akaja kujuta. Yuko mtu kamwoa mwanamke baada ya kuambiwa huyu yuko hivi, nifadha Qur'ani na kadha, mtahajiba na hijabu, sema ah, hivi alivyo na sifa hizo unazonipa, ah, hakuna haja ya kumtazama, mimi niozesheni. Alipokuja kumwoa akaanza kujuta nafsi yake. Haya yametokea. Mwingine amemtazama siku ya ngapi haikufika haikufika mwezi ndoa yao kijana mmoja hivi akamwacha ilikuwa ni mke wa pili basi ikawa ni tatizo kwenye hiyo sehemu hawa ndo kawaida yao kuulizwa wasema mimi mimi nilivyomuona mimi wamenifanyia ghishi wamenifanyia ghishi nilivyomuona sivyo kumbe alivyo naye pia anafanyika amekianza kwa kibinti chembamba kikavalishwa maguu mashungi kikavalishwa nini ukaona ana mwili saizi ya kati. Kwa hiyo inapendekezwa amtazame alla yandama, ili asije akaja akajuta. Anasema Imam Nawawi, wayajuzu takriru hadha nadhar, na inafaa kurudia rudia kumtazama, liyatabayana hayatuha ili muonekano wake uwe wazi, aujue kwa maana kuna siku amekwenda, labda alikuwa na uoga uoga, huyu kijana hakumwangalia vizuri, ametoka pale ah, ule uso wake kwa hivi au kwa hivi, ah, sasa tasikumbuki sikumbuki yuko vipi. Akapiga simu, bana, samanini, naomba nije tena niangalie kesho. Yafaa kwake kufanya hivyo muda kuwa raghba ya kuwa nayo, lakini kuna watu ukiwaambia ukiwaambia mambo kama haya wasemaje? Wataka urudi tena kumwangalia <laughs> ikiwa kweli anataka kumwona alimwona akumuona vizuri mamoja ima atamtazama kwa idhini yake au bila idhini yake ikishindikana kumuona anasema Imam Nawawi ikishindikana yeye kumuona ba'tha mra'atan tataamaluha amtume mwanamke aende akamchunguze alafu aje amsifie na hii pia ni njia ambayo wamesema ahlul ilm, unaweza kumtuma dada yako, kumtuma shangazi yako, ewe eh, nendee kwa nyumba fulani, kuna binti fulani, ukanijulie habari zake, sababu atakavyokwenda yeye, atakavyokuwa yule mwanamke au yule binti kwenye mazingira ya kwao tofauti, ukienda yeye kijana wa kiume, yeye atakuwa na uwezo mzuri zaidi wa kumwona eh, kwa uwazi zaidi. Akaja akakusifia, ana mrefu, ni mrefu, ni mfupi, mbamba, mnene hivi, mweupe, mweusi, maji ya kunde, anamanya, vitu kama hivyo. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيما متوم صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة بين يتكبوسا mmoja wenu kumposa mwanamke fala junaha alayhi an yanzura ilayha manake atakapotaka kumposa fala junaha alayhi an yanzura ilayha hakuna ubaya kwake yeye kumtazama idha kana yanzura ilayha li khitbatihi ikiwa anamtazama kwa lengo la kutaka kumposa wa in kanat la ta'lamu hata kama hatokuwa akijua wapi atamtazama atamtazama vitu gani vimeruhusiwa kumwangalia mwanamke khilaf ya wanawazuoni baina ya waliosema amwangalie tu uso wake na viganja vyake viwili basi na hii ni rai ya jumhuri ya ahli ilmu jopo la waliokuwa wengi mtazame uso na viganja viwili vya mkono Wanasema uso kuruhusiwa kumtazama uso ili kujua uzuri wake, ni mzuri wa kuvutia, ana mapokezi yeye, anayo waji, usharuhusiwa uone uso waji, kutazama viganja vyake, uangalie vidole vyake, wembamba wake na unene wake. Kwenye vidole unajua huyu mnene, kupitia vidole unajua huyu ni mwembamba wengine wakasema pia kwa kumtazama kwenye viganja vyake unajua kwamba huyu anao uzazi au hana. Hayo wameyasema ahlul ilm. Sasa wanajua vipi? Allahu a'lam. Lakini kujua unene na uembamba hasa vidole vyake, huyu ni mtu mwembamba, huyu amekonda tu, lakini huyu nyama anazo, anazo nyama, takaa kitulia huyu. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni waliosema sairul badani, ana ruhusa kumwangalia mwili mzima, mwili mzima, kwa maana anaweza akaitwa akiwa amevaa dira lake, dira lake, kumwangalia juu mpaka chini. Na hawa wamesema ni ile hadithi ma yad'uhu ila nikahia, kile kitakachomvutia yeye kumuoa. Kwa mwingine anaangalia ah, jitumbo, ah, tumbo, mm, hapana, tumbo sijamuoa tayari na tumbo, vipi sasa maisha haya yatakuwa Mwingine anapenda mwanamke mwenye majini ya manyama, ana majini ya manyama eh anayo, ndio nataka mimi laini laini. Basi mwingine anataka mwanamke mkavu. Kila mmoja na raghba zake. Kwa hiyo wako wanasema sairul badan kumuona mwili wote na haishauriwi ni mazingira haya mwanamke kuja kuonwa akawavaa majalabibu kavaa baibui kavaa jilbabu baada ya ilmu hawashauri jambo hili. Ndio yale kuja kutokea kwamba mtu anasema nimefanyiwa ghishi, binti amemvuisha visha maguuguu akaonekana ni nene, kumbe wala si mnene. Kauli ya pili. Kauli ya tatu wanasema atazamwe ma yadhharu ghaliban, kwa yale ambayo mara nyingi yanakuwa yako wazi kwenye maungo yake, karraqaba, kama vile kumtazama shingo, unaruhusiwa kumwangalia shingo, wasaqaini na miguu yake kuangalia ugoko wake kama alivyofanya Umar kwa binti ya Ali bin Abi Talib alimnyanyua nguo yake kumtazama miguu yake sasa watu wataka mtu mwanamke mwenye miguu membamba wengine ataka mwanamke mwenye miguu minene kila mmoja ana taratibu zake hiyo ni kauli ya tatu ambayo ni riwaya kutoka kwa, kwa Ahmad bin Hanbal kauli ya nne ya Imam al-Auza'i anasema yandhur ila mawadhi'i lahmi, amwangalie sehemu za nyama nyama, sehemu za nyama nyama, amwangalie kwenye maeneo hayo. Al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja kwenye fatwa zake za Nurun ala Darbi, amesema kwamba kama mwanamke ataonesha uso wake kwa huyo anayetaka kumwangalia akamwonyesha uso wake kadhalika ah, wa rasaha na kichwa chake yani kijana atakaone nywele kama alivyoulizwa al-akhi siku moja hapa kama kuna watu wataka nywele zile laini laini anazo hebu ondoa hiyo shungi kidogo niangalie nywele yafaa kwake ikiwa kweli huwa na raghba ya kuoa akaondoa sehemu ya shungi lake au hijabu yake ili aoneshe nywele zake zilivyo eh si vibaya na mfano wa hayo pia ameyasema al-Allama al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala unaweza kaona miguu yake uso wake na nywele zake hakuna ubaya anasema fala ba'sa ala sahih hakuna ubaya hii ndio kauli sahihi qala ba'd ahli al-ilmi wamesema baadhi ya wanawazuoni yakfi alwajhu walkaffan unatosha uso na viganja viwili walakinna sahih lakini sahihi annahu la ba'sa bikashfi ra'si hakuna ubaya kufungua kufunua kichwa chake haya amesema al-allama ibn bas rahmatullahi alayhi wal qadamaini aidha na miguu miwili akafunua miguu yake ikaonekana hakuna ubaya kwa yule ambaye anataka na ukishamwangalia mwanamke kwa kile ambacho umekihitajia kukiona katika yale yatakayokuvutia kuvutia wewe kumwoa, wanasema ahlul ilmi, ni haramu kumzungumza mwanamke huyu kwa uliomuona kwa watu wengine. Wewe ulimtazama kwa amri ya Allah na sharia yake, wayajibu alayka alimsaku anil hadithi anha amri llah na ni wajibu kujizuia kumzungumzia yule mwanamke, manake ruhusa ulipewa wewe tu, kuambiwa ukamtangaze kwa watu. Haya lazima yafahamu na tuyaelewe. Tumalizie mpaka hapa. Wa hadha qaidun muhimun ayuha alikhwa, na kidhibiti hiki ni kidhibiti muhimu, enyi ndugu zangu. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema mtume sala sallam idha kana yanzuru ilaiha likhitbatiha ikiwa atamtazama huyo binti ya watu kwa lengo la kutaka kumkosa la yanzuru ilaiha mutalahiyan asimtazame mutalahiyan akiwa kama vile yupo kwenye almalahi kwenye ukumbao wala yanzuru mujarriban wala haendi kumwangalia kwa lengo la kufanya majaribio wala yanzuru mutadhawiqa wala haendi kumwangalia kwa lengo la kupata ladha dhauku, pata dhauku eh, ladha. Akapunguza mambo yake aliyokuwa nayo yanayomtatiza Anamwangalia huyu, kuna mtu anasema anamwangalia mwanamke binti ya watu, alafu anasema ah, sasa nimemwangalia nimejichafua kidogo. Naelewa lugha hiyo, nimemwangalia lakini nimejichafua kidogo, maanake kama vile sehemu ya kutaka kwenda kupata ahueni na nafuu usimwangalie mutadhawika wainama huwa sadiqu qawl bali amwangalie akiwa ni mkweli wa kauli kwamba ataka kuoa azimun ala alkhitba kweli ameazimia kuoa wa illa kana nadharuhu ilaiha muharrama kinyume chake kumtazama binti ya watu ikiwa hayupo kwenye mazingira haya atakuwa amemwangalia utazamaji au uangaliaji wa haramu wa in qala inni uridu an akhtibaha hata kama atasema nataka kuoa lakini mwenyewe nafsi yake anajua hataki kuoa basi kamwangalie uangaliaji wa haramu ya ayuha lmuslim ewe muislam inahu yushtaratu lijawazi hadhihi ruya imewekwa sharti juu ya kujuzu kutazama huku an yalama wa huwa lmuttali kwamba allah ajue na yeye allah anaona wa huwa alladhi yalamu khainata layuni na yeye ndiye anayeona khiana za macho وما تخفي الصدور ما يلي أن يفتشون في فوا أنا يجوع أن يعلم من قلبك الله أجوع كن يموك صدق الإرادة وكلمي وما تقوى في خطبة هذه المرأة كتك كتكاكو كمبوسة من أمكهو شرط سهيلو ولواكو ونكي جمنا والله أعلم والحمد لله رب العالمين